Antxeta irratia, laro gaita puntu bos. Esakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bita emina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemenago gogoa grina, aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguer diro, amabitatik ordu bietara. entzunez azu, azte! Bueno, azteak, eguerdion, gaur ere zuekin gaituzue, antxeta minatikan. Eta bueno, jakizue gaur ere zuekin, eh, ni bakarrik egon gona izela, eh, dornakut topaketetan bai dago, eta bueno, agian gero xeago lortuko dugu berarekin konektatzea. Baina bueno, hori aurrera seago ingo dugu, edo ikusiko dugu, berarekin kontaktuzik guztien dugu. Eta bueno, eguerdion esan bezala, eta bueno, gaur ere saio itxulo egiteko asmoarekin lentsago amaitu beharko dugu, baina, bueno, e, gauzak egiteko ditugu eta gero, baina, bueno, gu beti bezala aldugu noberena emanez saiatuko gara. ez Eskaira eta eskaintza betxe egiteko gogoak ez dira gauza berdina Non, esan non galdu benituen, horrein dik ez Non, eskaira eta eskaintza betxe egiteko gogoak ez dira gauza berdina Paseiatik bueltan, irautxa bidean, galdutako umeak revueltan Baina ez dira konturatu batzuk idazten dugula sentimenak jarraituz amestuz Barreko minekin asmatzen eta mestuz Ametxak amets, das badire inoiz erori Sentitzen desobedituz, begiratu zan poli Hau txaltxatu, sistemariuk egiten Zamergilen geldituko nazorion tasuna esten Diengotan, aiotzen garen etik Ta bueno, ba, aipatu bezala gaur saio isurutza egingo dugula, lehenik eta behin e, zuekin ba Italiren joango gara, bertan e, Dornako ibili bai da aste honetan, ba, bertako Euskal Herriarekin elkartasuna eta ikasleekin eginekoa. Eta bueno, bertan e, ba, elkarrizketa badago, zinetan e, eh, esplikatzen duten pixkat e, nola joan zaien astea edo eguna, eta beraz, e, ba, bos minututxuko elkarrizketa bat izanen da, bertan egon zen eta interesgarria oso benetan e, bertan eman zela. erdina eta bueno, horren ostean, ba, beraren joango gara, e, bertan, e, ba, ez jakingo duzuten, baina, bueno, e, eskualdeko gaztegun antolatu dute, ba, bai, Sara, Bera eta Urruñako gazteek, e, eta herriren bat agian atzitziko zait, baina, bueno, eta bertako antolatzaietako batekin egongo gara, jakiteko, ba, zertan datzan eguna, zergatik egiten duten, eta zergatikan, ba, joan gerturatu barko genuke, ba, bertan eguna pasatzera, adibidez. txale txegiteko gogoak ez dira gauza berdina Non, esaino gatu genituen, oraindik ez dago garegina Non, eskaera eta eskaintxale txegiteko gogoak ez dira gauza berdina Eta besterik gabe, ba, saioarekin hasiko gara.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 Eta, bueno, berriekin hasiko gara, e, beti egiten dugu moduan, eta jakitue, ba, e, eh, nahi alakroz, e, eh, den askatezuna egiteko elkarretaratzea egin zutela pasaden astean, e, senperen bertan, e, jende zela, eta nahi askatu konponbidea lelopean, ba, berta gertzkarratu zutela, nahi aren askapena askatzeko, jakituzen bezala, nahi aurrein jik espetxean dago, eta, bueno, animoak nahiari, eta ea, gure artean dugu. Bueno, eta berri on bat ere badugu, eh, atxiloketa, ba, naiaren atxiloketaren ostean, ba, libre geratu da itzul batzetako Imanol Beristen gazte independentista, eta, bueno, ogeita mar mila euroko, azken aldian nahiko, ba, ogeita mar mila euro inguruko e, isuna edo, no, na, bermeko askatasunarekin, ba, aske gelditu da, e, Imanol Beristain, eta beraz, ongi etorria, e, eta, bueno, ez, bere kondenan, esaten duten segiko iparruribeko aldunetako bat zela, baina, bueno, behintzat, eh, zea ordaindurik bada ere, berme ordainduta bada ere, ba, gure hartan izango dugu leizter. Beraz, ongi etorri, Manol. dena gabe ikusten zina da muga Pentsatzeko berandu da Zan zeldi zelden Baita ere berria izan da, ba, nola Bilboko hainbat eragilek ba, jarzarpen poliziala jasatzen duten e, ba, Bilbo aldean e, eh, ba, kolektibo ezberdinek poliziaren e, eh, jasatzen dutela, e, lenguan erkatarretza bat egin zuten, ba, honen berri emateko, eta beraz e, dirudienez e, ba, poliziak bere lanarekin jarraitzen du, e, jende guzti hau ba, mehatxatzen eta, eta bueno, horretarako balkataratza bat egin zuten, exigituaz e, jazarpen hau gelditzea, eta beraz animoak e, Bilboko eragile guzti hauei. bi berri on gehiago, e, loturik ere, ba, zorion salsamendi, errekaldatarra, ja, dagoeneko etxean dugula, e, e, ongi ditorri egin eta, bueno, zenidete eta lagunekin bildu zitzaigun, eta, bueno, beldipozgarri bada, eta baita ere, ikoitzarrese, Gazte Santutxo ara, ba, azke geratuko dela, datozen ordu hauetan, egun hauetan, e, ba, ja leizter, e, ba, atxilotu zen, bilamarreko urriaren ogeita abian atxilotu zuten arrese, eta, bueno, da, dirudienez, ba, gainera gazte hau, e, fidantzari gabeko atxilok eta, fidantzari gabe azke geldituko da, eta beraz, e, zorionak ere, ikoitza arrese, eta zorion saltzamen diri. Hau pazuek. my song. Eta bueno, besterik gabe, ba orain txe berrietara biatuko gara, eta bueno, agenda kargatu daukagulako eta gure zonalde honetan. Eta, bueno, lehen aipatu dugun bezala, jendearekin abiatuko gara, eta, bueno, jakizute, ba, leitzan, eta opaketa feministak ematen ari direla, biru talauean, hau da, atzo hasi ziren, eta, bueno, han bertan e, kargaturiko egitara izango dutela, eta, bueno, konfirmatu digunez, Marianok, konfirmatu duenez, ba, dornakuri ditzerik izango dugu, ordu bat erdiak beraz, berri freskoak izango ditugu, topako eta hauen ingura. Eta, bueno, e, animatzen bazerate, oraindik egitaroak badirela, eta beraz, gerturatu zaitezte, topaketa hauetara. Baita ere, ba, gaur, e, martxoak iruan, endaiako merkatu zaharren euskal rock gau izango dugula Willis Drummond eta Don't Shake the Queen taldeekin. Beraz, e, eh, roka guztu eta euskera zainera, ba, gertu dut ez endaia merkatu gaur, haueko beratxetatik aurrera. bukatzeko, e, bihar, e, martxoaren lauean, arretxaleko zuzkitatik aurrera, e, ondarri bin, itxasutxeko auditorian, ruper ordorikanen kantalde izanen duzutela, entzun gai, eta beraz, e, guztoko duzute, bertara gertura zerik duzutela. Baita komentatzea, datorren astera pasako garaia, martxoaren sortzian, e, eh, emakumeen eguna delarik pentsatzen dut, eh, jartzen dunez hemen, e, endaian, pausko, pausko eta kantxu ostatuan, ba, elgarretaratze bat izanen da, zazpitatik aurrera, Baina, bueno, pentsatzen dute emakumearen eskubiden alde izango dela, martxak sortzi delarik, eta horren ostean, ba, bertsoa izanen dela, e, egun hau biltziko, sortzitatik aurrera, eta bertan, maialen lujanbio, eta maialen etxoperena, gure kolaboratzaile maialen, hemen asitzen astapenetan, beraz, azken aldian ikusten dugunez, hortxe dabil, bueltaka, eta, bueno, animoak, eta gau politaz gozatu nire badakizute. Endaian, martxoaren sortzian, zazpietatik aurrera. baita ere, martxoaren sortzian, e, eh, manifestaldi alaia izanen duzute, irun zabaltza, alaia, bai, esan bezala, irun zabaltza plazan, arratsaldeko zazpitarritik gaudera, e, eh, denago batera, emakumeen eskubiden alde, lelopean. Eginen da, manifestazio irunen, e, txingudean talde berria kantolaturik Beraz, hori, izan duzute, Artsaldeko zazpitarritan, irungo zabaltza plazatik abiaturik, manifestaldi alaia. Gero, martxoaren amarrera abiatuko gara, datorren larun batera, eta bertan, eh, irungo azia kultura elkartean, eh, irungo baberruna da feminista izan duzute, eta txartelak azia eta sunbila tabernetan salgai, eta baita ere, lakasita gaztetxean. Hama boste eurotan izanen dira sarrerak, beraz, animatzen bazerate, e, gerturatu. Hama boste eurotan, irungo baberruna da feminista. Esan bezala, azia kultura elkartean. Eguerdiko ordubitatik aurre. me revientan más las putas leyes religiosas, su conducta moral. Su mejor remedio ha la virginidad. La religión desde la Inquisición. Eta bueno, bukatzen joateko komentatzea e, gaur e, Asia Kultura Elkartean e, gazte musikago izanen dela, baita gazte menuarekin ere. Eta bueno, e, bertara juterik baduzutela, ba giro gozatzeko eta gazte independentistek ba musika jarriko jarriko dutela. Eta beraz, e, gironean egon baina duzute eta gerturatu gaueko behatzitatik aurrera, ba, giro murgilduko gara, afalduz eta baita ere musika ona entzunez. Debilitando sexo para de llorar, aquí todo es igual. Mil guerras he perdido ya, me pueden reventar, me vuelvo a levantar. Tristes caras se cruzan en prisión, nadie tiene piedad con el perdedor. Hoy tengo ganas de reír, de volar y ser feliz. junto a mim. bueno, ja, dagoeneko e, eh, lehengo zatia saioarena dakizuten bezala amaitu joko dugu eta, bueno, esan bezala, gero itzuliko gara e, eh, dornekurekin konexio eginez italian egondako egun eta zere elkarizketa izango ditugu eta nola ez, ba, eskualdeko eskualdean egongo den arte eh, azte eskualdeko azte gunaren bera sara eta inguruko gaztegunaren e, eh, arira ere elkarriz eta eskainiko dizugu eta beraz, e, jarraitu gurekin eta gero hongo gara esan bezala, mogoz minutuko pausaldo ditxo txiki bat eta gero zuekin gara berri Señor. Y los siervos se han rebelado contra el opresor. Voy a votar. bitun mugimendu sozial sozialhunen arazua lan habo emanik zaie eta letrakaiek dioie bai ez tiela ez oen gehigariak pakatuik mementuan negoziaketaik ez da ez eiamanik eh, eh, e, izan postako zuzendaritzaekin. Tarnozeko logistik enpresako... Antxeta irratia, laro gaitamar, puntu bost. Bueno, bueno, hemen e, eh, ituli gara zuekin, eh? Amaboz minutu katxaldari ostean, eta esan bezala gauz gehiagorekin zuei berri emateko. eta esan bezala e, lehengo zatian e, ba, Mikelekin, e, Jon Mikelekin e, aitorrek eginiko elkarizketa e, antxetako lankide den aitorrerekin eginiko elkarizketa izango dugu izpide gehen bat bertan e, ba, hori, ez zergatikan egiten duten e, egin izan duten e, ba, e, txigarren aldiz ja txigarren urtea jarraian egiten dutela e, eskualdeko gaztetopaketak sara, bera, Urruña eta inguruko gazten artean kasunetan beran izanen da kasunetan gaztetxean Eta, bueno, pixka eta saltzen du bertan, ez zerratik egin duten, eta nola joan den eguna, edo nola espero duten joatea, eta ze gitarra duten. Eta, bueno, e, abestia bukatu zean, e, eh, jarriko dizugu, ba, itortxok egin duen elkarzketatxoa. etxeta irratian zortzitatik bederatzitara bidazoa atxak punzaioa Kiak! Ba bueno, eta esan bezala, ba, jarraian elkarrizketa izango dugu Jo Mikelek aitorrek eginikoa. Beraz, e, eh, aurreragoaz. Itzordua, eh, finkatu zutela gazteguna ospatzeko 6. aldia da, ezta? Bai, hori da, zigarrena. Uhum, eta horten, aipatzen genuen berezitasun, karakterizazio berezi batekin, ba, Nafarren konkista bosteun urte betetzen direla eta. Ah, bai, hori hori, hori bai. E, aipatu genuen, bai, biletan ta, ba, urte bai, pixkat, ba, ba aipamen hori egitea dena, Nafarroaren e, bosgarren urte, e, bosgarren urte, urte urrena, hmm. eta gero, bueno, iraborean ere bai, ba, gaztetxe, berako gaztetxe bai bos urte betetzen ditu, urte, urte honetan zehar bos urte bete ditu, eta pixkat horri bai, eh, baspatzeko ba, bai. Mhm. Bueno, eh gazte eguna ezagutzen ez duten e, lagunentzat, nola aurkeztuko zenuke, eh gutxo gora bera, nundik eh, biltzen dira, zetokietatik biltzen dira ba, gazteak e, egun horretan? Ba, bueno, zonalde, zonalde e, hortako gazteak biltzen gara, bat ez ere, ba, bueno, e, Lizondo, Esteve, Arantza, Bera, Lesaka, e, Azkain, Endaia, Ziburu eta Sarako gazteak elkartzen gara batez ere. Eta orain arte, aurten zeigarren aldia da, orain arte nola iraganda zenoako balorazio egiten duen, eh? duzu orain arteko, bueno, ba, gazten eh, egun horien inguruan? Ba, balorazio ona, noski, e, hori duela, de zeigarren aldiz, e, ospatuko dugu esu gazteguna, eta, bueno, urtetik urtera, gero, eta, ba, jende gehiago animatzen da, eta, bueno, e, asiratik genuen helburu hori, e, ba, imposatuturiko muga, muga horiek ezabatzea dena, ba, bari guzti, ba, jendeak gero eta kontzientziatu da gola, eta muga, gure burutan muga hori, ba, desagertzen ari dira, bizkanaka. Uh Beraz, e, bueno, ba, toko dugu martxoaren amarrean, e, eh, itzordua finkatu, finkatua duzuela, zein izango zen egitaragua? Ba, bueno, hori, egun eh, guzian zehar izango dugu e, zer egin, goizian goiz, e, goizko behatzetan dian abat izango dugu, ba, herrian barna pixkat, e, herria girotzeko eta, bueno, jendeari ikusarazteko ba ba hor gaudela eta diana batian ba, adian batian hasiko gara goizuko behatzitan gero 10etan hasiko gineteke egunaren aurkezpena eta pizkar gosari batekin eh 11etan eh e, aurrentzako horroko dago bat jarriko dugu han e, altzateko frontoian mhm. eta ba bitartean gero besteak pues e, gazteak mural bat e, egiteko den bitartean ere bai ba eztabaida urtero egiten dugun eztabaida ba Ba, eztabaida bat egingo dugu, aurten mm, gure arteko harremana buruz izango dela, uh mhm. -huh. Ba, nola, sei urte hauetan nola joan den harremana, ea harreman hori eh, areagotu den, edo ez, horri buruz ez dugu. Eta gero ja, e, guardiko bazkaria, gaztetxean izango dela urten, eta txaldean, ba, urtero egiten dugun bezala, herrian barna, pixkat herria ezagutzeko, ba, poteo bat, e, musikarekin, eta ba, herriko toki gelditu, eta joku batzuk egingo ditugu eta gero ja arratsian pues beste jarraitu nahi duena ba kontzertuak egongo dira. Orduan hori gazteguna aukera ezen hobea da, ba, inguruko in, inguru honetako herrietako ba gazteak eh, elkartzeko eta elkarren artean baita ere zentzu baten ezagutzeko, ez? Bai endaiako gazteak eh, aipatu jo lesaka irun ondarribia inguruko gazteak biltzeko eta elkar eh, ezagutzeko, ezta? Hori da, hori da, beste, hori, helburutako helburutako bat bai, ba harreman gure harremana ba sendotzea eta ba, ezagutzea. Ba, beharrezkoa ikusten degulako. Mhm. Zate, bestela urtean zehar e, horrako ekimen bateratuak ez dira inbeste ez da? E, zain bateratuak ez, bueno, e, noiz behin kalkartzen gara, ba, toki batean, tos igual, e, azkaineko gaztetxean, eusarako gaztetxean zerbait egonean, ba, batzuk urbiltzen gara, eta bueno, batzuk mm, harreman txiki bat izaten egon, bian, igual, berbaino gutxiago. Mhm. Bueno, e, azkeneko egun hauetan aipatzen ari gara, baita ere, bueno, aurkestu berria dela jalgia di garaipenera ekimena, e, izango duguna horre apirilean, e, bueno, mendi, aurten mendi martxa bat izango da, eta hori kontuan hartuz, bueno, ba, martxuanen amarreko itzordua, Bueno, ba, bideo horri hasiera emateko edo baita ere, ba, deialdia indartzeko aukera bat izan daiteke, ezta. Bai, hori da. Horten no? E, eh, ikusi ba, hori, ba, ekimen hori argia di ekimen hori ba gure ingurutan bai ospatuko dela, bai osaran hasita desaka eta ba gaztegun hau ba izan daiteke ba hori abia puntu bate bai piskat hori sentotzeko berotzeko egun hori berotzeko bai egun hori berotzeko. Noske bai eh, Jo Mikel Kalditzen zaiguna da ba inguruko eh eskualde ontako baitare gazteak bereziki animatzea, ezta. Bai, eh bueno, eh, ez, da, asko behar jende animatzeko horrelako egunetara, baina, bueno, eh ba, ea baile guralia laguntzen digune bai, eta ba, hori jendeak mm, badukala aukera polit bat, egun polit bat pasatzeko beran, eh, herria ezagutzeko, gaztetxea ezagutzeko, eta ba, anima da jendea. Nozke Eta antxeta irratia, antxeta irratitik, ba, deialdia zabalduko dugu, Ondarribia irun, endaia pausu eta biriatuko, eh, gaztei berezeki. hoiekin gelditzen gara, esker mila jomik elgaurkoan gurekin izatagatik. Urrian entzazpian, antxete irratian, estrenu mundiala, metal garrasia. Musika, berriak, euskara feil, akatsugari. Hori guztia eta gehiago ostiralero gaueko bederatzietan, laurogeita bederatzi.zazpi FM. Mazengo bueno, hau izan duzute, itorrek e, eh, Jon Mikel egineko elkarrizketa, eta, bueno, bertan, eh, azkenean, ba, gazte eta eskualdeko gazte eguna zitzegiteaz gainera, baita ere, ba, jalgia di aipatu dute, Nafarroaren kokistaren bosteugarren urte horrena, eta, bueno, azken finean, ez, beraien helburua dela eskualdeko gazteekin, eta, ba, ez ere, muga zeindiko gazteekin, ez, e, muga hor dago, zein da antzi, baina guretzat euskaldun entzate zindu mugarik egon, eta bueno, gazte leku ezberdinako gazteekin harremana sendotzeko da beregin helburua bat, eta esan duen bezala, egitara potentearekin, aipatzen zuen, eh, aguraldi honek ingo ziren, ba, bueno, kriston sorte izan dute, posta naiz bereien gatik, Eguraldi honekin, ba, gogoak ematen durako bertan egoteko, gu ezin dugu, hemen gaudelako, eta gero gauzak iteko ditugulako, baina animatzen dugu jendea, ba, bintzat, e, eh, orain ezin badu, edo, azkarira joan ezin bada, ba, bintzat, arratsaldean gerturatu dadin, eta hola harremanak sendotu eta ongi pasatzeko, ez? Ze azkenean horretan datza, gauza. Eta, bueno, aipatu du ere, e, eh, jalgia di aipatu dut elkarrizketan, eta, bueno, bai, azkenean e, pixkat gazte martxa aurkeztu eginda ere, e, ja beste Zabatzetara ibili, zapatio batzutara esango dugu, ze kartela ere badago, eta, bueno, e, aipatzea bada, ba hori, e, egin dutela, eta aurten gaina, zara lesaka izanen dela eta gero ja iruñan agerturatuko gara eta bueno, muga gendituaz e, eh, ea, ba, olako egunek e, duten gazteok elkarren arteko harremana sendotzeko saioarekin aurrera jarraituko dugu, e, kasu honetan, e, ba, ja, elkarrizketa itxita, e, eh, Mikelena, ba, hori, gazte egunera zaitezten, eta, bueno, hemen inguruan ere, atzadibidez, e, izan genuen, e, bertso sex safaria, eta, bueno, beraz, e, badirudi azken aldian, gauzak e, urbiltzen ari dela, eta ipatzea lehen agendan aztu zaigula, e, ba, kantu barrikotea izanen dela hogeita lauan hasian eta beraz e, jada ba, sarreak ez daude, baina bueno, jakizue hogeita lauan egonen dela eta beraz animatu zaitezte bertara gerturatzera ere. aurrera Kriminalizatzeko aukera Ez uso zulo beltzera Guri buruz behintzatu damoa gainera Ez ez bizitzaren egoera Zunizte zinala presioen igoera zenbatetze utz herrian, irian, okupatzeko garaia eduta agian Gure izateari fobia, jantziare republika da, euskararen iobia Horia eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia Ez ez erori, ez ez galdu, ez terri hortan egon salbu Gure proposamenak behar dira saldu, pausuz pausu, ideia zabaldu Pausuz pausuz, pausuz pausu, pausu, pausu, pausu Aski, aski, joko aski Zazpi berdin bat, izaki Herri honek badaki zer erabaki Ez delako ez eren zati Frantia zaltua gartzen Duen postu jain da Baina ez dugu galtzen Daukatu naskatasun edarria Kontu amatu doi narria herria, mugimendu berriak ditu Geroaren uzparriak berdin segitu Elkar lamek bide honean jarriko gaitu Berzkoa da nazioaren batasuna Erezapalduaren oiuaren oiartzuna Azpaldiko gataska, jaba ezaguna Iritzi 暴富暴富暴富暴富，这个时代是暴富暴富暴富暴富，暴富暴富暴富暴富。 sus Euskadi garaipenera. Gazte martxa 2000 eta mabian. Apiriak 6 eta zazpi. Saratik lezakara. Sortzian iruñera. Bueno, eta abestia haue kontotan harturik, eh, kopen abestia dena buruz, ba, komentario txiki bat egina inuena, eh, kasu honetan, ba, jakingo duzuten bezala, ba, honetan, espaia maian, bueno, dara, badaude aste azte batzuk jada, mobilizazioak gertatzen ari dira da, eh, eh erreforma iragarritako eh, reforma laboralengatik, lan erreformaren ondorioz, eta, bueno, eh, beti bezala, ba, mas mediek edo e, egin dutena da, ba, zentratu dira Bartzelonan gertatutakoa, izpiluak egon zidela, eta bueno, horrek ere bere zerratiak izango ditu, baina nik uste garrantzizkoa dela konturatzea zeinen zen mailako ba, ez, zeharrik ere ibiltzen diren mas media hauek, zenbat mobilizazio egon diren egon diren eh, herri hauetan, ez, esatea ba hogei herritan edo eman direla mobilizazioak eta hori komentatu beharrean ea zergatik kan jendeak alera den, ba egin dutena izan da ba zentratu Barcelonako istiluetan eta bestei ba itzaltu edo bueno, bez komentatu eta nik uste ba nahiko zerri jokatzea dela galdera honena izango litzatekelako komentatzea zerratik ateratzen den hainbeste jende, hainbeste gazte eta hainbeste ez hain gazte kaletara bere aserrea dira zera. alderdi politikoak beraien artean ikamikak ari dira mobilizazioak dira eta bat bertan zegoela, beste atzegoela eta bueno, betiko nik uste dutela ikasi Espainiako politikariak horrein dikan ba, mabos hemen mugimenduak irudikatu zuen ba, aserre hori edo e, ba, hori nikan bere ganatu nahian da biltzatela edo biltzat, e, batzuk bereganatu ganatu nahian, beste kontra jarri nahian baina ez didera konturatzen ba, jende aserre dagoela eta pixka eta dikan bizkarreman ez daudela jendeari, kaleko jendeari eta bere mundu happy flower horietan bizi dela. Beraz, e, bueno, gero jakingo duzute zeinari joango zaion ratas, Beraz, hau aurrera bat izan da, baina bueno, bakizute eta izango den saria. Eta jarraian, e, eh, tornakuk, bueno, abesti pare bat, eta tornakuk e, eh, italian eginiko elkarizketaren arira murgilduko gara. bueno, esan bezala, ba, donako italian ibili da, e, bertan e, Euskal Herriarekin elkartasuna dirazteko edo, bueno, dela, <laughs> egia esan ez nago seguro, eta, bueno, e, bertan elkarrizketa batzuk egin ditu, e, bueno, okupatu agabitza eta astean zehar, eta, bueno, elkarrizketa batzuk egin ditu, e, berarekin ibili den zendarekin, eta, bueno, e, bertan ondorio batzuk atera dituzte, ea nola joan zaien, zer duten, eta zer gertatu zaien, eta, bueno, ba, labur bilduaz, gero elkarrizketa horren zatitxo bat izango duzute, bos minututxo izango dira, eta beraz, e, abestia maitzarakoan, eh, zuekin e, italian egondako bizitepena, edo gerta dutekikoa izango duzute entzun gai, irratxa joan. Beraz, orain jarraian zuekin eh, izango duzute elkarrizketa. Dornakuk eginekoa Italia aldean. Zuentzako, elkarrizketa txoa. Gaur otxaiaren e, eh, hogeita bian, e, gazteria, Euskadarriako gazteria eta ikasleriak e, ba, bidaian egiten duen ba, bidaianen zati batean, e, bueno, Florentziara bidean gaude. Eta bueno, ba, Florentziarako bidean gaudela, ba aprobetxatu dugu tartetxo bat e, eh, pizkat ez duei elarazteko orain arte egin duguna eta gure esperientziaren eh, ba, ikuskera orokortxo bat eta hori ba gogoraraztea jendeari gu igendean, eh, bueno, hau izan dela Italian e, ia eskolarriarekin elkartasun astea, ordan gutaz gain ere bestelako eragile asko eta asko izan dira hurbildu direnak eh itereraino ba Euskal Herriaren eh, egoera fiskat helarazteko eta hortaz bain, e, eh, eh, ba go ere eh biligeren lekuetan uski eta aste batez ez du denbora ematen Italia guztia ba betetzeko baina bai egon garela ba hasiera batean Roman bertan bi hitzaldi ezan direlarik eta horren ostean e, ba, Milanon egon gara eta orain e, ba, Florentziarako bidean gaude esan bezala Orduan e, lehenik e, dugu e, bueno, aurkeztuko dizuet beste e, e, lagunak edo kideak ditugu hemen e, dira irati dela bueno, beraz orkestuko dizuet zen burua e, gauperetik Haupa, E, bueno, ni ikasla bertzaleko kideanaz, eta hemen ator, ba, pixkatxo batean, e, ikasle eragileko eta ikasle mugimenduko egoera Euskal Herrikoan beti ere helarazi eta gero e, bertako ikasleken ere bai parte kartzera. Orduan e, hori esan bezala eta gero beste aldetik e, ba, oier dugu, hau oier. Kaixo, bueno, ba, ni hoi hemen gaude Italian, Euskal Gazte Independentiste nizenean, ba, pixka bat ikusteko, zenolako erlazioak dituzten hemen gazteen artean, eta, bueno, ba, helarazteko bebai, zein den gure egoera, bai, e, gazteen egoera, bai, Euskal Herriko egoera politikoa ere. Beraz, behin, e, kokaturikan e, nortu garen, eta, bueno, pixka, e, gure helburuak e, Euskal herritik, e, zuen e, impresioari e, joango gara e, gehiago ba, italiari begira eta zein da zazki orduan zuek italian e, basen ditu zuena, ikusi duzuena, ikasi duzuena eta bueno, ba, gune berrinetan ibili garenez, ba, gune zehatzei ere, ba, gale komentario bat obeste egitea eskatuko nizueke, beraz, e, irati e, zaikiztura txanda. Bai, ba, bueno, egia esan, e, ikasen mugimendari dagokienez eta ikasleria dagokienez oso pozgarria izan da. Horke e, aurreko mm, e, bueno, ikasa bertzalak mentanduriko aurreko borroka borrokaren bandera nazionala mm, e, boloñari e, boloñari aurka egitean zetzan eta horri dagokionean ba, harreman handia izan genuen beste eragile, osea beste e, ikasera gile internazionalekin. Eta orduan, ba, bueno, berriz ere berreskuratzea harreman eta ikustea jarraitzen dutela borrokan eta lanean, eta gainera ere bai azkunde bat bizitzen ari direla ba, ikaseriaren artean, ba, oso oso pozgarria da, gero ere bai e, asko gustatu zitzaigun em, ertainek zekaten lan egiteko gogoak eta gero e, unibertsitatetari begira ba, azkeneko hilabeteetan sortzen ari zirela asambladak guztiak fakultateka eta adarka eta arduan ba egon ala izan ginen ba zientzia politiko etakoekin eta bar eta oso oso oso positiboa iruditu zita egun Bueno, eta orain e, hitza e, pasako digu herri orduan hori beraz berdina pixka kokatzea em, zure iritzea emateago alde topatu duzunaren eh, inguruan, eta baita ba, kokatu e, jane baduzu egune zatzagoetan. Dai, bueno, lehenik eta behin egineko nuke valorazio oso pertsonal bat, eta dat, ba, bueno, eh, oso polita dala ikustea, hainki, hainbeste kilometro egin ostean, zenolako elkartasuna topatzen dugu Italiako jendearekiko, ez? Osa, e, Italian Euskal Herriarekiko o, eskola dago, Da bueno, guzti hori ikustea, ba, ba guretzat oso polita da. E, bigarrenik, ba, bueno, e, hemen Italian ez badute ulertzen ere, e, gazte mugimendua e, Euskal Herrian ulertzen dugun bezala, e, hemen ikaste mugimenduaren baitako antolakundeak e, daude gehien bat, bai interesarria egin zehari edala, e, okupazio mugimenduarekiko daukaten erlazio oso oso sakona e, hemen eh, ba, bueno, ikusi dugunez, e, hainbat leku daude okupaturik, eta oso filosofia polita daukat, eta da, ba, bueno, ba, zerbait behar baldin badute, zerbait behar dutenean hartzea baino ez dala, ez? Bizitzeko behar baldin bada batze bizitza bat, hartzea baino ez dala. E, ekintzak egiteko behar baldin bada eraikin bat, hartzea baino ez dala. Eta hori, ba, guretzat, e, interesgarria, polita, eta oso zondo dago gainera lehenengo balorazioa positiboa orokorrean, e, ikusiko dugu aurrera goere e, gure berri izanen e, duzue, ba, egunak pasala ere gauzak ikasiko ditugulakoan, eta, bueno, ba, mendikan e, italiatikan e, bat euskal herria da, eta, bueno, e, Antxeta, oi hartzun, eta zintzilik irratiek aurkezturik... aiako harrika da. Ostegunero zortzietatik aurrera, antxeta eta oiartzu irratian, eta ostiraletan bederatzietatik aurrera, zintzilik irratian. Aiako harrika da. entzun nahi Euskal Herriakiko elkartasun astea edo izan da, eta ez ikasle, bo, ni kolumpiatu egin ez, esaten den bezala, joan zait, beste gotu batu eta pentsatzen baina goez. Eh? eta bueno, interesgarri izan da, nola ikasabertzaleko kide batek eta gazte independentistako kide batek, ba, harrera onarekin e, joan direla, e, itzuliko direla, eta bertan e, ba, hori egondako gondako harreman horiek e, egin direla eta politak izan direla, eta nola esan du bezala oierrek, ba, milaka kilometro euskal herritikan, ba, nola e, ba, gure borrokak eta jarraitzen dituzten, eta animoak ematen dizkibuten ere, pozkarria da entzutea. Orain jarraian e, eh, seiatuko gara gure telefono maitearekin arazorik ez badugu, ba Donaku berarekin kontaktatzen, e, bera topaketetan dago, e, eh, Donaku ibiltariarekin, ze esan du bezala Roma Florentzia eta orain Via Leitza. <laughs> Beraz, emakume ibiltaria dituko dugu eta bueno, seiatuko gara telefonoarekin gure harreman ez da ona, baina bueno, nik uste prestu gongo dela gaurkoan kolaboratzea egitera eta bueno, ea Donakurekin kontaktatzen dugu. Ea ba, orain seiatuko gara. dela erori, a ber, hau padornako. Kaixo. Kaixo dara. <laughs> bueno, lehenko aldia telefonekin inboldatzeko, nahiko ongi, a la primera. bai, bai, bai, txukun txukun ikutzen zituzet. Eh? Txukun txukun ikutzen zituzet gara. Ba, piskatzai aleitzatik, baina, bueno, e, sinistuko dugu. Ta, bueno, bueno, ba, hori, gandu zen bezala leitzatik, eta itzen, e, bueno, itzegiten ari duzuet, ba, hori, dakizuen bezala, topago topaketa feministak dira, bosgarrenak e, hauek, Eta, bueno, ba, hemen izan eh, atzea hasi ginen pepaketekin, eh, topaketekin, azte osoko asuntoa da, mm. irrande gora izango da. Eta, bueno, ba, oren komentatzeko, ba, lehenik ospirialean, ba, ba, hasi egun hasi internazionalista batean, izan ere, ba, hori luziran lehenbiziko, e, palestinako emakume bat, bai eta irronako beste bat, eta, bueno, ba, gaila izan zen, bat ez ere, ba, herri da, dakizu moduan, gatazka politiko bat dago, eta ba, gatazka politiko horren aurrean, emakumeek hartu duten papera, eta baita gatazkarrek emakumeen gan ondorioak, ez? Eta, bueno, interesgarria benetan, azkenean, ez, oso gatazka ezberdinak direlako, alde batetik Palestina, ba, lurraldetasunari dagutien ez, ba, familia asko banatu dituelako, eta represio delako, eta, bueno, ba, horren berri uki baldin baduzue, ba, guztietan emakumeak hartu izan duen papera, izan da, e, gizonak atxilotuak eta emakumeak karrikak bete behar izan dituzte. Orduan horra azkenan emakumeak e, hartu du ba, behartuta edo, baina emakumeak kaleratzeko arrezir bat izan da, palestinan. Eta, bueno, ba, Irlandari dago ba, Irlandan e, bestelako gai bat dugu, lehenago baliteke ba, izan zen gara hartan ere, kartelan e, eh, izan zen izan zen ez, ikur bat, ba, bakumen artean ere beste ikur batzuk ere izan ziren, emakumeek ere kartzelan egon zirelako, eta zakite eh, badak izan, baina bori, ane eh, kartzeletan e, txuten e, aukerarik, eta kartzelan barrenan ez eh, komunik, beraz, ez handeiteke zikintasunaren bidez borrokatu guztirela, eta guztiak eta kakaz eta, eta pilez horrezkatzen <laughs> zituztelako, eta emakumeek ere berri nagin zuten, eta badao omen, ba, artikulu bat komentatzen zuena emakumeak ere bere hileroko odola erabiltzen zutela, ba, hortarako. Orduan, ez, borroka horiek eh, errikoak eta represiari aurrean eh, emakumeak ere aurre nintzetela, eta, bueno, gaur egun, ja, ba, prozesu demokratiko batean baitan eh, dago Irlanda, eta eta emakumeak ere, ba, instituzioetan eta beraien papera bat dutela azimarratu zuen, ba, Irlandatik etorritako emakumeak, ez? Uh Eta, bueno, hori atzai izan eta horrekin, ba, itzaili horren ostean, ba, zantzean bizka eta osnartzea nola gatazka horien inguruan Euskal Herrian dugun gatazka horrekin emakumeak ere guk nola ikusten genuen gure papera izan dena eta izan den ondorioak gugan, bai eta guk zer gehiago gatazka horretara. Hori izan da, zori atzoko, atzoko ez ez, nola ikusteko eh, ez, eh, kontestu baten baitan gordetu gordetzela, Eta gero, ba, bueno, bezari gabe gero ja esan zen eh, afaria, eta, eta horren doren, ba, kontzertuak eta gaztetxean, ikusten dut ez da, egun e, eh, pentsagorra, bine baliberan la Uh -huh. Eta, bueno, ez dut, edo eh, duaren bat horrekin. Ez, e, zea, iritsita segituan hasi ziren tailarrekin o, etzen egon gitorrerik egon, edo? Ba, bero, bai, edo mitziko ongitorri instituzionala egin zitzaion emakume hauek ba, esan betera eh, Irlanda eta Palestinakoa, eta bueno, baita Alemaniako bat uste dut eterri izela, eta, eta gori intitzaien ongitorria beretzen, eta gero ba, ongitorri publiko izan zen ja, lehiztako zineman, eta han izan zen Italia eman zuten lekia, eta hori ba, Italia eman aurretikan, beraien buruak aurkeztu zituzten, eta hori, ba, baita ongiterria mazitzaien, ba, mazitzaien horrela, ba, topaketei, eh? Eta beraz, ja, gaurko eguna, eh, e, zut, e, eh, irugunetan, e, eh, bueno, e, berez luzena gaur dela, ez? Goizetik anasita dagoela, ja, eta, bueno, arretxalder arte, e, ordurak arte luzatzen dela, ez? Bai, izan ere, hori, gaur, goizetik dugunean, atzo dagoeneko emakumeak, irudun emakume inguru apuntatuak joan den, eta irudun emakumeetik, ba, berez, e, ez zinabako aforoa, E, oneko beteta zegoen, eta gaur goizean are zen gehiago agertu da, ba, esan duzun bezala larun bat kontan ba kristoan eh, egitera ba delako eta bueno, ba, gaur bostegun emakume inguru batu garela kalkulatzen da. Uh Eta bueno, da ba, bostegun emakume magoitza ba, zigu ba, eh leniketaren sinemako aretoan berriro ere oraingoan ba dakaskari dakaskari egin beharrean ekonomian inguruan itzaiden dugu. Ba, non ekonomia feminista bat eraiki daiteken arroz Mm. Era, demitziko aztertu eh, ba, ekonomia feministak eta, eta horre egungo ekonomia kapitalistak zera egin duen gugan, eta horren aurrean zeteresnak e, eh, izan daitezkean, ba, dela bat ez ere, emoko mehi dela bat uzaien zaintza hori, nola banatu beharko litzateken, dela ba, helduena, oza, ez barrena zein horrena, dela bat, dela ere etxearen zaintza, <laughs> eta, bueno, barren inguran kontzeptu asko atera dira, eta itzuklare asko ere bai, eta gero barren bertan moduan ere, ba, elikadura zubira utan inguruan hitz egin da, hortarako euskal herriako nekazari euskal eh, emokuma nekazarien elkarteko kide batek hitz egin du, eta ba, horre ere, elikadura ba, zubira duen arrentzia zimarratu du, eh, azken zinean horrek zuzpetzen eh, duen kontsumoa, bai, eta ekoiztena, ba, kontsumoari da kontsumo buru jade bat, eta beharri, beharri begira egin barrekoa, eta ez nahi begira, ez, en, bertako egin, eta helikadura osasuntxu bat eramatekoa, mhm. eta ondoren ere ekoizten ari behar dagokienez, ba, ekoizten bat naturarekin bat egin eta baita ba, e, ekoiziaren beharri begira. Mordean, ez, aurre osnarketa bat izan da, eta berri bere, asko gelitu da, pentsuztu garrantzik eta eta osnartu eta pentsuztu barrekoak, e, asko, ez dakit, oso tema, oso potroa girelako, ez dauzien zinen, baina hori ikustea zinema gela nimakumez lepo zegoen, goren jo bete beteta zegoen, eta olako ez da sakonekin hasi dugu geza. Mhm. Eta, uh -huh. bueno, zuketan duzun bezala, egun guztian nabe gauzak, oraintzen ari dire hanetzen zei taier ez berdin daude, martxan, e, zei taier artean, ba, okagunak gire, likatura subirautza, e, bai eta prostituzioan ingurukoa, bai eta emakume kartelan, kartelan doben emakumeen ingurukoa, bai eta palestinaren inguruko ez ez bat, ba, pizkat orain arte egin dugun intezien gaiak ez, mm -hmm. inantara txikiagoetan, eta behar bada, aitan elitzu diren alde bai guztiak zehazteko, eta eta baita beste ondorio gal palpableago batzuk e, eh, ateitzeko ez. Orduan hori orain gauzkagunak ire zei berdin, banatu direnak abostu ba, emakume ba, banatu daude, ez, zei taiarroietan eta, bueno, ba, gero bazkaria, eta gero arratxalean, gero beste taierra asko dabe, eta artean, pues, baita arteari dagokionez, emakume artean, baita e, inteligentzia emozionalari dago kionez, beste taier bat zuperztatu dira ba, hori garatzeko, eta, bueno, ikusten duzunez, ez, emakumearen patera oso oso anitza da, ez, munduko e, leku ezberdinetan, zein arlu ezberdinetan, eta hori da azkenan helburu ez, em, molako mapa bat eraikitzea arlo guztietan emakumearen eze hartuta, ez? Emakume bainarri eta, ez? Horren inguruan, dagoen arlo guztiak hitz egitea. Beraz, eh, asko, asko pentsatzeko, asko dugu pentsatzeko egun hauetan hemen lehitzen. Ba, ikusten denez, emakume asko bilduzerate, eta gainera, ba, ikasteko goekin eta, bueno, beste herrietan, esan duzun bezala, lehen gogunean, beste herrietan ematen den egoerak ikusiaz, edo bizipenaz ikusiaz, eta, bueno, gainera, ba, hemen inguruko pasan duzun bezala, ekonomia eta gauz zoietan e, eh, landuaz ere, ez? Hmm. Bai, hori ez da jo, ez mm, bueno, azkenean, jartuzte gaude, azkenean, horregun gongo hori edako, bizonak eta emakumeak e, eh, rolez berreinak bere ganatu ditugu, eta baita arazoz berreinak ditugu, eta akuz moldez berreinak ditugu, baina azkenean, Hei, bertara, eh, hitz egiten dugunean, e, ideia feminista batetaz, horre ere sartzen dut, hor itzeliten ari gara ere funtzionatzeko modu baten guruan, ez? Eta zoikan emakume e, emakume e, ba hori, e, dugun seksua gatik, baizik eta guke arazo horietatik, oza, emakume izateagatik ditugun arazo horiek e, detektatu, eta horiek ere alternatiba bat eman, baina modu global batean, ez? Azkenian ekoizten sistema ez esate baterako, da hori eron hori erabiten dion e, gauza da azkenen, eta hori e, da guk ikusi duguna, ba emakume ikuspuntutik askotan emakumea beste ondori batu dituelako lako gauzen horrean eta ba horreri nola gueltea ez? Orduan, azkenan ari garena egiten da, eredu bat ere egiten, baina eredu bat egiten, baita kapitalismoaren kontra horoko horren, Orduan, ez daiteke, gure bidei asko batu daitezkela, beste korronte askorekin, beste talde askorekin, baina beti ere ez, e, ba, betaurreko egin, emakume betaurreko egin. Mhm. Eta horregatik an, eh, emakumeak gara zoik hemen gaudenak, baina eh, orain hemen erekiko den hau, e, erabilgarria dela, benetan, ba, erekin nahi den Euskal independente hortarako ez. Beraz, amarketa oso garrantzitsu bat ez ere ez, barru bizi dugun egoera politikoan. Ta bueno, e, berez topaketak bihar amaitzen dira eta bihar ere e, goizan astentziate, baina ja uste ez dela egun osoko, ez? O, bueno, hori ulertu daukat, ez dela egun osokoan zehar egindiko egitarau bat edo hala uste dut. Hori da, et, um, igandean eguerdian bukatuko da. Eh, hori da, ba, ba goizan ere denbait baite osmarketea da dira, baina bero jo amango zaio eguerdian. Eta hori da, eta izango da, ba, amaieran, eta ba bai biharko biharko espero dena bueno ia san eh ba zintzoa izango da nik ere parranda <laughs> botkola bakarte ongo da aukera egoteko ba giro goxoan eta ba gaztetan eta entratu dituzten gauzekin baina hori bihar ere azkenik ba buka bat emon da zaiola eta eta bueno ondorio espero ezagun ondorio jakin batzuk ateratzea bintza eta beste hausnarketaren ondoren Bale, ba, ba, bueno, mila esker dorraku, gurekin izategatik, eta ez dakit, zeo zer gehiago gehitu nahi duzun, edo? Ba, beste, ba, bebaik bai, eta emako meren gure hau ere da, ari ba, animatia etortzeko, ba, asko ikasteko eta denon ikuspuntu garrantzitsua delako. Eta, eta bueno, beste, ere informazioa badozutea interneten, bilgunek ministeren e, eh, web horri aldean, bai eta topatu.infone jarraipena egiten ari zaio, eh, hauetan zehar, da, ba, eh, ba, denariak, e, italdiak eta barra razki asko daude bertan, eta gero ere jakitea jendeak aurrera begira ere egun hauen inguruko erreportetxoak, edo, bueno, entzat, bideo bat dela interneten, orduan ez eta ez hemen ez egon, ba, bertan eh, landutako edukiak eta ikusiko dituzutela eta eta beti ere, hau ez dela iruguneko konto, ezik eta egunero borrokatu barreko zerbait. Bale, ba, mila esker dorraku, eta, bueno, hemendik bihazte arte. Ai, orrengo, batzuen bihazker arte, bai, orrengo, mobera eta hori ba, bat. Muxu bat ezkerrik asko zioi ere, bai. Venga, aio. Aio. los años ella y yo seré calvo de tanto pensar como llego a con hijos que con el carro en el garaje solo la por toda la eternidad pues siempre me que comprar bueno, eta hemen izan dugu, dornakuren, eh, dornakurekin egineko elkarrizketa, e, zeinetan, ba, topaketen arira, ba, bere balantzea egiten duen, eta izan da, dituzten plangintzak eta izango dituzten egitarauak eh, aipatu dituen, baita, ba, nola hasi atzo, ja, internazion naliz, ba, punto batekin, ez, atzerriko emakumeekin izketan, eta bat, Eta, bueno, esan duen bezala, ba, emakumea bazerate eta animatzen bazerate, ba, modu moduzute itzordua, gaur ere, eta bertan ba esan dugu ze dema diren eta beraz eh, gerturatzeko gonbita luzatu dizue bezuei eta animatu oso giro polita eta gaina ez tabi dagune desienti izan dituzute eta nik uste zuentzako ere azberazgarri izango dela eta baita bertan dauden guztientzate beraz animatu batera emakumearen bakitzen martxoa sortzi emakumearen egun izango dela beraz oneria arira komentatzea martxoa sortzian manifestaldi izanen dela manifestazio animatua o alaia e, irunen zazpitaritan aurrera zabaltzan plasatik hasita beraz e, gerturatu zaitezte eta denok batera joango gara emakumearen eskubideen aldarikapena apena eginez manifestazio alaia horreta e, bidasoako bueno talde antisexista, kolako zerbait Atorezin zoka testu aurrean markatu Eta, bueno, e, beraz animatu zaitezte zuen ere Eskubide hoien alde manifestatu egitera hemen etorri zaigu gure paketatxoa. pakita etorri zaigu berriro eta zein izango da gaurkoan gure ratas de dos patas. Ba, ni pertsonalki lehen aurreratu dut pixkat e, zein izizendu azikoazen kritika. Zergatik ez bidali ba, politikarei, hauek ere ja top ten, top one izango dugu, ze politikari eta poliziekin ba, hauek dira politikariak dira ere polizekin batera orgoian da biltzatenak e, gure sarietan, eta beraiei bideratuko diegu, ba, batez ere aste honetan Espainian ikusi dugunagatikan nola ibili diren bate besteri pelota botatzen, eta kontutan hartu gabe, ba, herriak nola mobilizatzen ari den hartutako neurrian aurrean, eta ba, beraiek, berari, hau da, zu egontzara, ni ez naiz egon, ni hauen arka dago, eta bueno, kontu, Eta, gainera, e, gauza, e, egondako izilletan zentratzen. Horrek ere, bere zergatia izango du, baina gauza da, e, bere nik uste dut, behintzat, beraiek pentsatu barko luketena da, ea zergatikan, ba, Espainia mailan e, hainbeste herritan, hainbeste manifestaldio jendetsu, jende gazte, ez dain gazte, heldu langile, langabetu, jende mobilizatzen ari den, ba, dagoen egoera oneri kontra saltzeko, eta beraz, horretan zentratu barko luketela beraien e, albide guzia eta ez egin dutena egiteko e, bat besteri aurrera bota eta batez ere indarkeri kasuetan zentratu eta bakigun bezala gero gainera zeinek hemen erabiltzen duen indarra, eh? Valentzian ikusi genuen bezala, ikasle gajoi nola eman ziten egurtuta, kalean eserita dikan ba beraz, eh? Violentziatan eh? zentratu itzaldia eta zentratu gehiago ba, jendeari ba, konponbideak ematean. Eta beraz, oientzako, ba, gaurko ratas de dos patas faria. del infierno, cuanto te te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo,

Ta bueno, besterik gabe ja saio amaitzutatzen emango dugu aste bat gehiago egon Gaur lehen aipatu dut dornakurekin hizketan egon bezala ni mailan egoen. Seguramente, seguraski gainera akats da esinte egon dira, baita ez daidala entzun zati batzutan, sentitzen dut, e, eh, pratika gehiago behar dugu, e, autokritika egiten dut, e, ez naizelako jaioa honetan orainikan, baina e, hartzen dugun denborarekin, pratika gehiago. Eta, bueno, besterik gabe, hori horreitaraztea, martxoak sortzia manifestaldia gongo dela irunen, beraz, e, kalera ateratzea, zabaltza plazatikan, eta baita ere, ba, pixkate, gaur e, eh, jaikirora murgildu nahi baduzute, goratzea, azian, eh, gobeko maiketatik aurrera, bueno, afaldu, afaldu ostean, ba, gazte independentistek musika jarriko dutela, giro goxo-goxoan, beraz animatu zaitezte, eta baita ere ipatzea faltzeko, ba, gazte menuak egon direla, goxo-goxoak, eta beraz e, parranda giroa duzute, edo goxo egoteko goa, ba, animatu zaitezte bertara etortzea. Eta baita ere gogoratzea, e, aste honetan, bueno, berri eman zuten denbora bat, baina konfirmatu eginda, ba, labek eta elak edo beintzat eta dirudine zujete eta kokosere ere ba, batu egingo direla Euskal Herrian, Euskadin beintzat martxoaren hogeita deratziko greba deialdia gongo dela, eta beraz, e, animatu zaitezte parte hartzera, ba, nik uste dudalako, badaudelako gauzak borrokatzea merezi dutena, eta gauden egoera lasgarri honetan, ba, orain diketa gehiago ere. Beraz, hori. Berri hoiekin, amaitutzat emango dugu saioa, eta mendik bihaztere ongo dara zuekin. Ea, ze izango dugun orduan kontatzeko. Venga, aio! denbora, bizirik Milaka urte atzean utzita Kultura gure kultura zein Euskalduna izkuntza baino gehiago bihotzen egite Eta nona aizez eta deka taldea Euskera babesten Bigarren maketa Horaina da gurea jaikoa zain daukagu Geurea da geroa taberra taberna Kotzertuetan beroa Musikari gabe Gelditu nahi zeroa Eta utzi pakean Hori da gure meta Etxean eta kalean Eskolan eta parkean Buruan da bihotzean Nahiago du Primera to and that I up. ya, jo Badagara ja, bai, badagara ja, bai, badagara ya, Euskaraz mintzatzeko badagara ya, bai Tengo la canción, la frecuencia para quitarle la audición. y Ratia piztu Egin zazu ba, alegina Hemen daukazu eta larun bat Goizeroko bita Eraikiz sortuz eta zabalduz Gazteok gure egina Badaukagun ez mugimendua kemena gogoa grina Aurre Antxeta mina Antxeta mina, larun bat goitzeko vitamina Larun bat eguer diro ama ordu bietara Entzunez azu, azu